Hrvatski radio, obrazovni program. przetwórtkom. Srpanj je 1914. godine. Dobar dio vojnog i političkog vrha Njemačke caravine nalazi se na odmoru. Kancelar Theobald von Bettmann Holweg poručuje caru Wilhelmu II. da nema razloga da ne ode na svoje tradicionalno krstarenje po Skandinaviji. Načelnik glavnog stožara Njemačke vojske, general Helmut von Moltke mlađi, otišao je na odmor. To su učinili i načelnik carskog pomorskog ureda, admiral von Tirpic, i načelnik stožara admiraliteta, admiral Hugo von Pohl. Glavni logističar njemačke vojske general Grof von Walderze otišao je na višetjedni odmor na imanje svog punca u Mecklenburgu. Ministar rata Erich von Falkenhayn otišao je u kratku inspekciju trupa i nakon toga se i on odlučio otići na odmor. Sve u svemu, sve je to nalikovalo na normalno ljeto. 28. lipnja te 1914. godine Gavrilo Princip ubio je austrugarskog prijestolonasljednika Franju Ferdinanda i njegovu suprugu Sofiju, ali vrh Njemačke smatrao je da je to lokalna stvar. Pripadnik terorističke organizacije, financirane iz Kraljevine Srbije, ubio je austrijskog prijestolonasljednika. Austro-Ugarska to sama treba riješiti sa Srbijom. Sve je to samo lokalna stvar i njemački monarh, njegovi političari i generali otišli su na odmor uvjereni da će Austro-Ugarska sama to riješiti. Ako i dođe do pogoršanja situacije, njemački vojni i državni stroj na to će moći reagirati. Christopher Clark u knjizi Mjesečari piše. Nije bilo rasprava među višim njemačkim zapovjednicima i Helmut von Moltke se nije vratio skupanja u Karlsbadu u Češkoj sve do 25. srpnja. 13. srpnja on je napisao njemačkom vojnom Ateševu u Beču da Austriji treba savjetovati da potuče Srbe i onda brzo sklopi mir, tražeći kao uvjet mira Austro-Srpski savez, kao što je to Pruska napravila s Austrijom 1866. U tom trenutku on je vjerojatno smatrao da je moguće da Austrija pokrene i dovrši napad na Srbiju, a da ne izazove rusku intervenciju. Posebno značajan je nedostatak aktivnosti mreža vojne obavještajne službe. Bojnik Walter Nikolaj, načelnik odjela 3B glavnog stožera, odgovoran za špijunažu i protušpijunažu, bio je na obiteljskom odmoru u planinama Harc i nije bio s njega opozvan. Obavještajne postaje na istočnoj granici nisu dobile posebne naputke i čini se da nisu poduzele neke posebne mjere. Tek 16. srpnja nekome je u operativnom odjelu palo na pamet da bi bilo poželjno pažljivije paziti na razvoj situacije u Rusiji. Većina njemačkih obavještajnih časnika je poput načelnika glavnog stožara ostala na odmoru do 25. srpnja 1914. godine. Sve je trebalo biti samo lokalna stvar koja se trebala riješiti na Balkanu. Plan o lokalnom sukobu na Balkanu zapeo je jer je Austro-Ugarska oklijevala. Od nje se očekivalo da napiše ultimatum, preda ga Srbiji, da ga onda Srbija odbije i da onda austro napadne Srbiju i brzo završi taj rat. Ali već 11. srpnja kancelar von Bettman Holweg počeo očajavati na sporošću Austro-Ugarske. glavni savjetnik, Kurt Riesler, ovako je u svom dnevniku sažao problem sa austro Navodno, Austrijanci trebaju strašno puno vremena za mobilizaciju. 16 dana, kaže Hetzendorf. To je vrlo opasno. Brzi feta kompli i onda prijateljski nastup prema Antanti. To je način da se izdrži taj šok. Sve do kraja srpnja te 1914. godine većina njemačkih diplomata bila je uvjerena da će u ratu u Europi biti lokalna balkanska stvar. Ali kako su oni čekali na austrougarsku akciju, tako su živci bili svetanji. Admirala Tirpica, kancelar Betvan von Holweg, podsjećao je na čovjeka koji se utapa duše, jednom je čovjeku tih toplih srpanjskih dana bilo dobro. Christopher Clark piše. Tijekom tih vrućih srpanjskih tjedana, Kajzer je bio na svom skandinavskom krstarenju. Dugačka putovanja brodom, uglavnom po Baltiku, dugo su bila stalna stavka Wilhelmova ljetnog kalendara. Ona su mu omogućavala da pobjegne od napetosti, složenosti i osjećaje važnosti koji su ga progonili u Berlinu. Na carskoj jahti Hohenzollern, okružen sikofantima koji su se uvijek mogli upregnuti u neku zabavu za cara, Kajzer je mogao biti gospodar svega i osloboditi nestrpljive struje svoje osobnosti. Njemački car Wilhelm II. probao je nekoliko ugodnih dana na regati u Kilu, a onda je otplovio za Norvešku. U gradu Balholmu usidrila se njegova jahta i tamo je ostala do 25. srpnja. Tamo je car dobivao obavijesti koje ga nisu odobrovoljile. Austrougarska je okljevala, njegovi diplomati bili su neodlučni, flota otvorenog mora čak je namjeravala otići u posjet Skandinaviji. Ali onda je stigao tekst austrougarskog ultimatuma Srbiji i car je bio zadovoljan. Kada je došao srpski odgovor na taj ultimatum i tada nije bilo razloga za nezadovoljstvo. Na kopiju srpskog odgovora na ultimatum car je napisao sjajan rezultat za 48-satni rok je više nego što smo očekivali. To uklanja svaku potrebu za ratom. Ali tada se car iznenadio. ...26. i 27. srpnja Srbija je dala nalog za mobilizaciju svoje vojske. S tim je Njemačka mogla živjeti. Ali onda je Rusija u svojim zapadnim vojnim okruzima pozvala najmlađa godišta rezervista. To je privuklo pažnju njemačkih političara i vojnika. Sada sve to nije bila samo lokalna stvar. 28. srpnja Austrougarska je objavila rat Srbiji. To još nije bio razlog za uzbunu. Ali s istoka su počeli stizati izvještaji o vojnim transportima u Rusiji, da su okruzi Kijev i Odesa u stanju mobilizacije, da stanje u Varšavi i Moskvi još nije moguće procijeniti. Predzadnjeg dana srpnja bilo je jasno da rad sa Srbijom neće biti lokalna stvar. Christopher Clark piše. Bilo je samo pitanje vremena kada će Berlin vojnim mjerama odgovoriti na vijesti o ruskoj mobilizaciji od 30. srpnja. Dva dana ranije ministar rata Erich von Falkenhayn uspio je nakon borbe s Batmanom von Holvegom zapovjediti trupama na vježbalištu da se vrate u svoje baze. Pripremne mjere koje su naložene u tom trenutku, kupovanje pšenice u zapadnim napadnim zonama, postavljanje posebnih stražara na željeznicama i vraćanje trupa u garnizone, mogle su se držati u tajnosti i mogle su biti, barem u teoriji, paralelne s diplomatskim mjerama da se obuzda sukob. Ali to se nije moglo reći za proglašavanje stanja neposredne ratne opasnosti, zadnjeg stanja prije mobilizacije. 31. srpnja u Berlin je došla obavijest da je Rusija zapovjedila opću mobilizaciju. Car Wilhelm II. telefonom je dao nalog da Njemačka objavi stanje neposredne ratne opasnosti. Ono što je trebalo biti lokalni rat pretvorilo se u opći europski rat. Rusija nije mogla dopustiti da Austro-Ugarska uništi Srbiju. Njemačka nije mogla dopustiti da Rusija pomogne Srbiji. Francuska je imala obveze prema Rusiji, Njemačka je mogla pokrenuti svoj šlifanov plan samo ako napadne Francusku preko Belgije. Napad na Belgiju uvukao je Veliku Britaniju u rat. Od kolovoza 1914. europski kontinent bio u stanju općeg rata. Vladajuće krugove u Njemačkoj brinulo je da će objava rata protiv Rusije, a i danji ulazak u stanje rata s drugim europskim silama, dovesti do velikih pacifističkih demonstracija. Trećinu glasova na zadnjim izborima za rajstag dobila je stranka koja je barem deklarativno vjerovala u ove riječi napisane 1848. godine. Komunistima je nadalje predbačeno da oni žele ukinuti domovinu, nacionalnost, Radnici nemaju domovinu, ne može im se uzeti ono što nemaju. Ove su riječi napisane u komunističkom manifestu Karla Marksa i Friedricha Engelsa. Socijaldemokratska stranka Njemačke već godinama nije prihvaćala revoluciju kao put prema socijalizmu, ali od internacionalizma nije odustala. Godine 1889. osnovana je druga internacionala. Jedan od njezinih ciljeva bilo je spriječavanje rata u Europi. Njemački socijaldemokrati bili su najjača stranka te druge internacionale. U srpnju 1914. oni su organizirali niz proturatnih demonstracija u Njemačkoj. Ali brzo su socijaldemokrati počeli mijenjati svoj stav. Martin Kitchen u povijesti moderne Njemačke 1800. do 2000. piše. Kako se približavala opasnost od rata, vodstvo stranke počelo se hladiti i tvrdilo je da će se, ako zauzmu oštar stav prema ratu, suočiti s oštrom represijom, nalik na onu iz Bizmarkovih antisocijalističkih zakona, koji su još uvijek bili trauma za stranku. S obzirom na to da će to biti rat protiv carske Rusije, despotskog bastiona reakcije i nad neprijatelja svih naprednih snaga, olakšalo im je da odbace obzire proleterske solidarnosti i pacifizam druge internacionale trećega kolovoza zastupnici SPD-a odlučili su na glasovanju na kojem je 74 glasa bilo za i 14 protiv da prihvate vladin zahtjev za ratnim kreditima. Govoreći sljedeći dan u ime stranke u Reichstagu, Hugo Hase, član lijeve manjine, podržao je careve riječi koje je ovaj izgovorio u svom govoru, da je taj rat obrambeni i da Njemačka nema teritorijalnih zahtjeva. On je objavio da socijaldemokrati nikada neće ostaviti svoju zemlju na cjedilu u trenutku opasnosti, ali dodao je upozorenje da nikada neće podržati osvajački rat. Taj trenutak, glasanje za ratne kredite, bio jedan od ključnih za povijest socijaldemokracije. Ona je već odustala od revolucije kao načina postizanja boljeg društva. Taj je revizionizam preživjela. Ali sada je bio drugi veliki odmak od temeljnih načela na kojima je socijaldemokracija nastala. Nestalo je jedno od njezinih temeljnih načela, pacifizam i protivljenje europskom ratu. Njemačka socijaldemokracija nije bila usamljena u toj odluci. Širom Europe socijaldemokratske i socijalističke stranke glasale su za ratne kredite i time za ulazak u opći europski rat, govori profesor dr. Žarko Puhovski. Druga točka preloma, druga negativna točka u prošlosti socijaldemokracije je Prvi svjetski rat. Jedna od neupitnih vrijednosti na koje se socijaldemokracija klela bio internacionalizam. Oni su na koncu i osnovali nakon prve internacionalne organizacije koja se zvala druga internacionalna, kasnije će Lenjini društvo organizirati treću, odnosno staljenju provesti internacionalu jer se ta internacionalna solidarnost radništva smatrala nečim neupitnim. Koliko god danas djeluje frazealnim, tada je doista prihvaćana rečenica iz komunističkog manifesta da radnici nemaju domovinu. I da se onda treba međunarodno orijentirati, jer čak i Kautski će reći, budući da kapitalizam djeluje kao svjetski poredak, danas smo rekli globalno i globalizirajući, jedino što radništu preostaje da na isti način odgovara. Jer su odnosi eksploatacije internacionalni, dakle mora i borba protiv eksploatacije biti ista takva. To će doživjeti veoma težak poraz početkom Prvog svjetskog rata, kad se u svim državama u Europi u parlamentima pojavljuje točka odlučivanja o ratnim kreditima, koje znači prihvaćanje, odnosno pripremu za rat, i kada zapravo svi socijaldemokrati postaju francuski, njemački, i kakvi već drugi socijaldemokrati i socijaldemokratkinje još nema parlamenta, s izuzetkom bugarskih, srpskih sa Tucovićem, te u Njemačkoj Karla Lipknehta i Roze Luksemburg. Oni su ostali, kako bi se reklo u starim e, frazeološkim interpretacijama, na braniku internacionalizma. Što god to znači, ali jesu. Drugče rečeno, nisu prihvatili nacionalno, odnosno nacionalističko legitimiranje rata. To je bio zapravo kraj koncepta internacionalizma na kojem je uza sve ostalo počivala socijaldemokracija. Nakon prvog svjetskog rata se internacionala obnavlja, ali od onda nadalje internacionala više institucijski naziv, dakle tehnička oznaka jednog skupa stranaka, nego li pravi program. I to je dovelo do daljnjeg dezavuiranja temeljnih vrijednosti socijaldemokracije. Godine 1891. njemački socijaldemokrati su u Erfurtu donijeli novi program. Do tog programa glavni ideolog stranke bio je Edward Bernstein, koji je smatrao da je klasna borba stvar prošlosti. Jedini način da radnici povećaju svoja prava je da u nizu reformi kroz parlamentarni sustav u suradnji sa strankama koji su sklone raditi sa socijalistima transformiraju kapitalističko društvo. Bio je to Bernsteinov evolucijski socijalizam Nasuprot Bernsteinu, Karl Kautski, rođen u Pragu 1854. koji je političku karijeru započeo kao član austrijskih socijaldemokrata, zalagao se za drugi put u socijalizam. Geoff L.A. u knjizi Kovanje demokracije, povijest ljevice u Europi 1850. do 2000. piše. Jedan model bio je ponosno zadržavanje socijalističkog revolucionarnog cilja, uništenje kapitalizma i izgradnja drugačijeg društva. On je zahtijevao odlučnu oporbu, potpunu nesuradnju s buržovarskim strankama i nesudjelovanje u postojećim institucijama. Karl Kautski, papa socijalizma, bio je onaj tko je najbolje artikulirao taj model. Konačna pobjeda doći će zbog neumitnog rada povijesti. Za to vrijeme radnički pokret bit će sve organiziraniji i popularniji, Kapitalizam će kolabirati zbog nerješivih proturječja i socijalisti će naslijediti državu bilo kroz nadmoćnu snagu u broju ili u konačnom okršaju s umirućim starim poretkom. Karl Kautski će nakon donošenja programa u Erfurtu objaviti komentare na njega. Oni će imati naslov Klasna borba. To će dijelo dobiti neslužbeni naslov Katekizam socijaldemokracije ali jedan i drugi put njemački socijaldemokrata pretrpjet će žestoke kritike od onih koji nisu smatrali da će do socijalizma doći kroz evoluciju ili nezaustavljivi rad povijesti. Mladi Karl Koroš, polemizirajući sa Kautskim koji je Marksovu tezu, nasuprot Bernsteinu, Marksovu tezu o povijesno-filozofijskoj utemeljenosti radničkog proletarskog pokreta, doveo do apsurda, kaže da Kautski smatra da su socijaldemokrati skupina ljudi koji imaju dobro poznavanje astronomije, na osnovi toga mogu odrediti kad će doći do pomrčine sunca ili mjeseca, svejedno, i mogu se svi organizirati na pravo vrijeme budu na pravom mjestu s kojega se ta pomrčina može najbolje promatrati. Tako naime iz Kauskijevog poimanja spada revolucija, povijesno zbivanje revolucije, to jest revolucija će se dogoditi neovisno o nama. To je objektivno zadano. Mora doći do unutrašnjeg zagušenja kapitalske reprodukcije. Kapital sam sebe uništava jer prelazi u monopolni kapital, više ne može funkcionirati. Ima takvi formulacije u trećem tomu kapitala kod Marksa, to nije sporno. Ali ima i neki drugih. A Lenin nasuprot tomu ide na drugu stranu, na aktivizam, na čistu voluntas, na čistu volju. Kad nema objektivnih okolnosti, mi ih voljom i organizacijom možemo stvoriti. Dok Kautski smatra povijest radi za nas, Lenin ima svijest o tomu da on, barem u Rusiji, ne samo može, nego treba raditi protiv autohtonosti, autonomnosti povijesnog zbivanja kako bi se natjeralo povijest na brži napredak. To je ono što je, što je razlika. Dan nakon što su boljševici osigurali vlast u Petrogradu, Vladimir Ilić Lenin je na zasjedanju Sovjeta pročitao proglas svim zaraćenim nacijama, poznatiji kao Uredba o miru. U tom proglasu Lenjin je predložio sklapanje pravednog i demokratskog mira na temelju formule nema prisvajanja tuđeg teritorija, nema ratnih odšteta. Masa okupljena na Kongresu Sovjeta burno je pozdravila taj proglas. Okupljenima je bilo dosta rata. Bolševici su uistinu htjeli završiti rat koji je već odnio milijune života, ali su tim proglasom nastojali potaknuti vojnike drugih zemalja da otkažu poslušnost svojim zapovjednicima i da po uzoru na ruske vojnike predvode revoluciju u svojim državama. Postojao je jedan problem. Što ako ne bude svjetske revolucije? Što ako Rusija ostane usamljena na svom putu? Lenin je i za to imao rješenje. Separatni mir s Njemačkom. Orlando Fajgs u knjizi Narodna tragedija, povijest Ruske revolucije piše. Iako je sam u svojim travanjskim tezama postavio ideju o revolucionarnom ratu, on je sada počeo sumnjati da će se radnici i seljaci koji su do sada nevoljko branili Rusiju pokazati voljni braniti socijalističku domovinu. Bez vojske bolševici nisu imali drugog izbora nego zaključiti separatni mir. Da su se nastavili boriti, ostaci seljačke vojske, nevjerojatno iscrpljene ratom, zbacili bi i socijalističku radničku vladu. Separatni mir s Njemačkom dao bi bolševicima predah koji su trebali da učvrste svoju bazu, obnova ekonomiju i izgrade svoju revolucionarnu vojsku. Lijevo krilo bolševika, među njima je bio i Nikolaj Buharin, smatralo je da bi sklapanje separatnog mira s imperialističkom Njemačkom značilo izdaju internacionalizma i dokrećivanje svih nada za revoluciju na zapadu Europe. Lenin je pak znao da Rusija više i nema vojsku. Crvena garda, preteča Crvene armije, bila je tek milicija u stvaranju. Ilav Lav Trotski, prvi komesar za vanjske poslove Bleševičke vlade, 13. studenog poslao je Njemačkom vrhovnom zapovjedništvu zahtjev za otvaranje razgovora o demokratskom miru. Tri dana kasnije sovjetsko izaslanstvo krenulo je u Brest-Litovsk, grad u kojemu je bilo smješteno njemačko zapovjedništvo za istok. Kako su izgledali ti pregovori opisuje Orlando Fajs. Kako bi odužili pregovore, rekao je Lenin Trockom nakon njegova imenovanja, moramo imati nekoga tko će odugovlačiti. I trocki je naravno bio očiti izbor. Sa svojim briljantnim retoričkim moćima, kako na ruskom, tako i na njemačkom, on je strane diplomate držao općinjenima, dok je suptilno prebacio fokus razgovora s detaljnih rasprava o crtama razgraničenja, gdje je ruska pozicija bila slaba, na opće načelne točke, gdje je on mogao plesati oko Njemaca. Barun Kulman, vođa carevog izaslanstva, koji je imao tipično njemačku slabost za hegelijansko filozofiranje, bio je lako uvučen u zamku Trotskog. Nekoliko je dana potrošeno dok su dvojica ukrstila svoje mačeve oko abstraktnih načela diplomacije. U jednom trenutku Trotski je zaustavio pregovore kako bi Barunu dao ono što je nazvao poukom iz marksizma za početnike. Na kraju je Njemačko vrhovno zapovjedništvo odlučilo prekinuti s tim pregovorima. Prvo je 18. siječnja 1918. general Max von Hoffman predao njemačke uvjete prema kojima je u Poljskoj, pri Baltiku i Ukrajini trebalo osnovati nezavisne države. Trotski je tražio predah. Onda su se pregovori nastavili. Opet je Trotski nastavio s otezanjem. Njemačka je odgovorila sklapanjem separatnog mira s ukrajinskim izaslanstvom. Početkom veljače Trotski je zaprepastio njemačke pregovarače kada je izjavio da Sovjetska Rusija prestaje ratovati, ali i da ne prihvaća potpisivanje mirovnog ugovora. To se još nije dogodilo u povijesti diplomacije. Da jedna zemlja prihvaća poraz, objavljuje svoju namjeru da se više ne bori, ali i da ne pristaje na uvjete pobjednika. Njemačka je strana odgovorila nastavkom rata – 18. veljače njemačke trupe su bez otpora prodirale duboko u Rusiju. Sovjetsko izaslanstvo se vratilo na pregovore i 3. ožujka 1918. pristalo na potpisivanje sporazuma prema kojemu je Rusija izgubila Poljsku, Pribaltičke zemlje, Ukrajinu i Finsku. Sklapanje separatnog mira imalo je velikog utjecaja na socijaldemokraciju na zapadu Europe. Kada Lenin preuzima kontrolu nad značajnim dijelom Rusije. Dugo je trebalo dok čita u Rusiju dobio pod kontrolu. On sa stajališta tada uglavnom razbijenih njemačkih socijaldemokrata djeluje kontrarevolucionarno jer on e, preko Trotskoga prihvaća miru Brest-Litovsku kojim jako osnažuje Njemačku za naredni godin dana, zapravo produžuje rat. Ruskim boljševicima je trebalo da ishode prekid, da bi to klanje na fronti se prekinulo i da bi se mogli koncentrirati na preuzimanje vlasti i organizaciju društva po svojim načelima. Njemačkoj soldateski to omogućuje predah na istočnoj fronti. A za njemačke socijaldemokrate to znači da je osnažena ta vlast protiv koje su oni pokušali djelovati, barem radikalni socijaldemokrati, ponavljam pa opet kao Rosa Luxemburg, Liebknecht i tako dalje. Ipak, stvar se je relativno brzo raspala, to se čak nije moglo ni očekivati to je rat u kojem se dva, tri mjeseca prije kraja, jedan će sad opet će biti godišnjica, pa će o tom trebati razgovarati. Taj rat je zapravo jako čudno završio, vojnički gledan. Dva, tri mjeseca prije kraja rata ne vidi se baš tako jasno da će se ta strana Njemačka, Austro-Ugrska e, raspasti, ali se to dogodilo. Ostaje svijest naroda o porazu, ta se svijest vezuje uz prusku soldatesku, kako se govorilo, i uz cara. Car se povlači i zapravo na ovoj desnoj, centralnoj, građanskoj strani nema nikoga ko bi imao jednu vrstu autoriteta. Ko ostaje su centralni, mainstream bi se danas reklo socijaldemokracije, koji su s jedne strane lijevo socijalno orijentirani, ovi uz Eberta nisu bili protiv ratnih kredita, dakle nisu izdajice, i oni postaju zapravo stožer nove njemačke države. Oni provode kroz parlament Weimarski ustav, prvi liberalni ustav zapravo u Europi i nalaze se u paradoksalnoj situaciji da od 1918. do 1933. zapravo provode liberalizaciju, a ne socijalizaciju Njemačke kao što bi bilo izvorno programu. 29. rujna 1918. godine general Erich Ludendorff i feldmaršal Paul von Hindenburg, dvojac koji je de facto poput vojnih namjesnika zapovjedao ne samo njemačkom vojskom, već i državom, rekli su caru Wilhelmu II da je Njemačka izgubila rat i da je vrijeme da se sklopi primirje. Ludendorff i Hindenburg su to namjerno napravili kako bi krivnja za gubitak rata pala na političare. Ali stvari su se u Njemačkoj kretale u drugom pravcu od onoga koji su željeli generali i feldmaršali. Admiral Reinhard Scher odlučio u zadnjim tjednima rata pokrenuti flotu otvorenog mora, koja je dvije godine nakon bitke kod Jutlanda bila usidrena u ratnim lukama. Cilj mu je bio spasiti čast flote, ali i sabotirati mirovne pregovore. Na Šerove planove mornari su odgovorili pobunom. Ona je izbila prvo u Wilhelmshafenu, onda se proširila na Kiel, Libek, Hamburg i Bremen. Po uzoru na vojničke sovjete u Rusiji nastala su i takva tijela u Njemačkoj. Pobuna Mornara proširila se i po unutrašnjosti Njemačke. 7. studenog anarhisti i socijalisti su proglasili Sovjetsku republiku Bavarsku. Sada se Njemačka našla ne samo pred gubitkom rata, već i pred socijalističkom revolucijom. Pored vojnih i paravojnih snaga, ključnu ulogu u gušanju revolucije odigraće nitko drugi nego njemački socijaldemokrati. Njih će te 1918. predvoditi Friedrich Ebert. Martin Kitchen u svojoj povijesti moderne Njemačke ovako opisuje Eberta. Rođen u godini stvaranja Rajha, Ebert je bio pragmatični umjerenjak, učinkovit upravitelj, više nego političar vizionar. Bio je dosadan, ali pošten, čovjek koji je vrlo rano shvatio da SPD mora sklopiti kompromis s umjerenim buržuaskim strankama ako Njemačka želi biti spašena od kaosa. Počeo je kao sedlar i radom se probijao kroz sindikate, da bi 1912. godine bio izabran za zastupnika u Reichstagu. Sljedeće godine naslijedio je Augusta Babela na čelu stranke. Zajedno sa svojom suprugom, koja je bila čistačica, bio je izložen prostačkom nasilju s desna i jednako prijezira vrijednom ruganju od lijevih intelektualaca. Bio je otjeran u preranu smrt 1925. Ebert je bio političar koji je htio da se stvari razvijaju polako, pod nadzorom parlamentarne većine izabrane na izborima na kojima će glasati svi punoljetni građani. Taj parlament treba odlučiti i hoće li Njemačka ostati monarhija ili ne. U tome ga je preduhitrio jedan ugledni socijaldemokrat po imenu Filip Scheidemann, koji se 9. studenog 1918. godine s balkona Rajstaga obratio okupljenoj gomili. Za razliku od Eberta, Scheidemann je bio sjajan govornik. S balkona parlamenta objavio je stvaranje Njemačke republike. I tako je pala monarhija. Dva sata nakon Scheidemana, još jedan radikalni socijaldemokrat po imenu Karl Liebknecht objavio je stvaranje slobodne socijalističke Njemačke republike. Ta tri stava odredit će budućnost njemačkih socijaldemokrata između dva rata glavnina stranke nastojaće umjereno, u suradnji sa strankama koje budu htjele surađivati sa socijaldemokratima, reformirati Njemačku. Radikalni socijaldemokrati tražit će radikalnija rješenja. Pobjedit će umjereni socijaldemokrati, ali to će biti pirova pobjeda. Ljevica ostaje po strani, to su opet Lipnecht, Rosa Luxemburg i tako dalje. Oni idu u Spartakusbund, bund, odnosno Save Spartakovaca i osnivaju komunističku partiju Njemačke u prosincu 1918. godine. Tri tjedna nakon toga su Rosa Luxemburg i Karl Liebknecht ubijeni i od tada se na ljevici stalno ponavlja ova parola koja tu i tamo još i danas može, čuti Wer hat uns verraten, die Sozialdemokraten. Ko nas je izdao socijaldemokrat. Dakle, oni su ubili naše. Danas to izgleda, opet kažem, jednu malu primjedbu zagradi, koji puta paradoksalno imate sastanke različitih zaklada koje dolaze u Hrvatsku da pomažu civilno društvo, intelektualni razvoj i tako dalje. I onda sjede jedni kraj drugih predstavnici zaklade Friedrich Ebert i Rosa Luxemburg. Dakle, zaklade koja je imenovana po čovjeku koji da ubiti onu po kojoj je imenovana druga zaklada. To je danas u Njemačkoj nekakva pomirba koja ne funkcionira sasvim, ali jednim dijelom funkcionira. Od tada ta trauma ostaje, ona je u bitnome unutrašnji njemački problem. Ona je indirektno vezana uz, uz rusku revoluciju i zapravo će ruska revolucija u punom smislu riječi postati problem socijaldemokrata tek krajem 20. godina, početkom 30. i dovešće do one katastrofalne situacije u kojoj u Reichstagu e, njemački komunisti, jedna od dvije njemačke komunističke partije ili stranke, po direktnim Staljinovim naputcima odbijaju koaliciju sa socijaldemokratima i olakšavaju, ne omogućuje, jer bi on tako i tako došao, ali olakšava i Hitlerov put na vlast. Stalin već sredinom 20. počinje seriju doslovce bjesomučnih napada na socijaldemokrate. Socijaldemokrati su dosta dugo se relativno diskretno ponašali, su se više bavili ljevicom u Njemačkoj nego li ruskom revolucijom, onda i oni naravno ulaze u tu polemiku. Kautski ide u Rusiju, Lenin daje nalog da mu se izdaju sabrana dijela i u Pravdi piše mali tekst o kojemu o Kautskom govori kao trećemu nakon Marksa i eh, Engelsa u crti klasika marksizma, ali Kautski to opet ne može dugo izdržati pa odlazi i brzo umire. Tako da je njemačka socijaldemokracija ostala bez tih velikih imena i oni koji sada vode ponašaju se pragmatički. Dakle, pokušavaju, pokazalo se kasnije ne bez razloga, prije svega se koncentrirati na opasnost desna, a ne na raščišćavanje na ljevici. I koliko god to tomu govorili, bili su još premalo svjesni opasnosti s desna i oni sami još 31. govore o Hitleru kao tragikomičnom kaplaru i tako dalje i tako dalje. Oni su postali također žrtvama nacionalsocijalističkog pokreta i njegove države, odnosno Hitlera. Odmah nakon komunista dolaze socijaldemokrati na listu onih koji će biti progonjeni po logorima i naravno s druge strane, naravno molim pod navodnicima, iz njihovog programa govoreći židovi, romi i tako dalje. Povijest Weimarske Njemačke može se grubo podijeliti na tri razdoblja. Od 1918. do 23. tom su državom vladale vlade u kojima je glavnu riječ imala socijaldemokratska stranka. Ona je s njemačkom demokratskom strankom i katoličkom strankom centra pokušavala od Njemačke izgraditi parlamentarnu demokraciju s jakim socijalnim pravima, koja će biti sačuvana od revolucije i kaosa građanskog rata. Od 1924. do 1929. SPD nije sudjelovao u vladama. Tada su Njemačkom vladale koalicije stranaka desnog centra. Od 1930. do dolaska nacista na vlast, vladu su sastavljale stranke autoritarne desnice. U tom ključnom razdoblju SPD i komunisti stalno su se sukobljavali. Paul von Hindenburg izabran je za predsjednika jer je SPD podržavao liberalnog katolika Wilhelma Marksa, a komunisti su na izborima pak imali svog kandidata Ernsta Talmana. Komunistički kandidat dobio je 6,4% glasova. Liberalne novine reagirale su na to s naslovom Pobjedio Hindenburg s milošću Talmana. Svi ti sukobi na ljevici postaće bespredmetni dolaskom nacista na vlast. Tu ima dvije škole mišljenja. Jedna smatra da se zapravo najveći povijesni uspjeh socijaldemokracija, to je welfare state, objektivno govoreći, treba vezivati uz jedno neopisivo komplicirano taktiziranje engleskog, odnosno britanskog labor, dakle laboričkog pokreta, od Remzija McDonaldsa do uh, eh, 46. do Etlija i kasnije, ako hoćete, do Blaira. Drugi smatraju da je Švedska stvorila jednu vrst gotovo bi se moglo reći jednostranačke države. Tamo su bili u jednom razdoblju socijaldemokratska stranka u raznim varijantama na vlasti 70, 65 do 70 godina ovako nešto, dakle praktički stalno. Međutim, Švedska je bila ipak po strani. Svi su smatrali, a i danas očito smatrali, da se Europa zbiva ipak u ovom trokutu Velika Britanija, Francuska, Njemačka, bilo kojim redoslijedom navodili te nacije – i u tom pogledu opet je razlika veoma jasna. Njemačka socijaldemokracija koja je bila majka svih socijaldemokracija je nestala s Hitlerom. Oni su otišli uglavnom u egzil, u logore su odvedeni, neki su živjeli polu ilegalno u Njemačkoj, neki su kao Willy Brandt išli u norvešku vojsku recimo i borili se protiv njemačke vojske. A u Velikoj Britaniji Remzi McDonald igra čitav niz igara. S jedne strane odbija podršku velikom štrajku krajem 20. jer zastupa nekakvu vrst smirivanja, to je njegova osnovna formula, ali uspjeva ući u vladu i zapravo kad se gleda na razvoj od nekoliko decenija uvesti radikalne promjene u vlasničkom pravu nad stanovima, oporezivanju, pravima žena i tako dalje. Što onda kulminira sa Etlijem koji na opće zaprepaštenje čitavog svijeta velikog legendarnog pobjednika Churchilla uvjerljivo tuče na prvim izborima nakon drugog svjetskog rata i zapravo započinje welfare state u onom smislu u kojem će ona biti u Europi e, kasnije prihvaćena. U siječnju 1934. godine Aleksandar Staviski, francuski poslovni čovjek i varalica, znani pod nadimkom Lijepi Saša, nađen je mrtav u kolibi u zimovalištu Šamuni. Nakon kratke istrage policija izjavila da je Staviski počinio samoubojstvo. U prosincu 1933. obveznice kreditne organizacije koje je na čelu bio Lijepi Saša postale su bezvrijedne. Njegova smrt izazvala je sumnje. Je li se on ubio pod teretom skandala ili je ubijen kako bi se zataškali njegovi pomagači. Radikalno desne skupine i antirepublikanske skupine poput francuske akcije počeli su širiti glasine da iza te afere stoje ministri u vladi i članovi parlamenta. 6. veljače 1934. deseci tisuća demonstranata došli su pred nacionalnu skupštinu i vikali dolje lopovi. Žandari su otvorili vatru na demonstrante i ubili su njih 15, a ranili njih više stotina. Premijer Eduard Daladier, inače član radikalne stranke, dao je ostavku kako Francuska ne bi pala u stanje građanskog rata. Naslijedio ga je Gaston Dumerge, koji je stvorio vladu nacionalnog jedinstva. Ona nije dugo poživjela. Radikali su izašli iz vlade zbog Dumeržovog autoritarnog načina vladanja. Njega je na mjestu premijera zamijenio Pierre Laval. Sve su te vlade, pored posljedica afere Staviski, morale se nositi i sa velikom ekonomskom krizom, koje 1931. pogodile Francusku. Laval i njegova vlada pokušali su krizu ublažiti smanjenjem troškova, štednjom te dizanjem poreza. To je krizu samo pogoršalo. Početkom 1936. i ta je vlada pala i održani su izbori. Na njima je po prvi put pobjedila socijalistička stranka, ali i veliki uspjeh postigli su komunisti. Novu vladu, vladu Narodnog fronta, oformio je socijalist Leon Blum. Pierre Goubert u svom tečaju francuske povijesti piše. Fronta je bila do tada najširi politički savez i čak je uključivala i komuniste, koji praktički nisu sudjelovali u vladi, koji su je mjesec dana nakon njezina formiranja žestoko napali. Lijevi radikali bili su prestrašeni tim društvom, iako su mu dugovali svoj izbor u parlament. Njihova potpora je nestala kada su se pojavile prve teškoće. Bila je tu i jaka masa socijalista predvođenih Leonom Blumom, koji je bio žestog govornik, nadareni intelektualac, to je vjerojatno bilo izvor političke slabosti, i skrupulozno pošten čovjek pod iz velike židovske buržarske obitelji iz Alzasa. To su mu njegovi neprijatelji zamjerali. Prvi put tri žene postale su ministrice u vladi. Blumova vlada imala je tri velike skupine protivnika, bankare i poslovne ljude koji su odmah po njezinom nastanku počeli raditi protiv te vlade. Zatim krajnje desne političke stranke i pokrete koji su vladu Narodnog fronta smatrali najvećom prijetnjom, te komuniste, koji su, iako su podržali njezino stvaranje, brzo sa svojim sindikatima počeli pritisak na vladu. Pored toga, Blumova vlada je u svom susjedstvu imala španjolski građanski rat, u kojemu su pobjeđivali falangisti predvođeni Franciskom Frankom. Usprkos svim tim preprekama, Blumova vlada, koja je potrajala do 1938. donijela je niz važnih odluka i zakona. Pierre Goubert piše. 40-satni radni tjedan, za koji se dobila jednaka plaća kao i za 48-satni radni tjedan, dva tjedna plaćenog odmora za radnike koji prije nikada nisu imali odmor, uvođenje kolektivnog pregovaranja umjesto pojedinačnih ugovora o radu. Stvoren je ured za žito, oblikovan po uzoru na agencije New Deala Franklina Roosevelta. Zacrtano je nekoliko nacionalizacija tvornica zrakoplova i željeznica. Ubrzo nakon toga srednjoškolsko obrazovanje učinjeno je besplatnim za sve učenike. Ono je prije bilo nedostupno siromašnima koji nisu mogli platiti školarinu. Konačno, 1938. vlada je usvojila obiteljski zakon kako bi ohrabrila veću stopu rađanja djece. U lipnju 1937. Senat je, nakon što je vlada Narodnog fronta pokušala dodatno regulirati financijsko tržište i burze, pokušao srušiti Blumovu vladu. Ona je preživjela taj pokušaj, ali socijalisti i radikali, dvije najveće stranke u vladi, bili su sve dalje. Socijalisti su htjeli nastaviti s reformama, radikali su se njih bojali i željeli su konzervativniju politiku. U travnju 1938. Francuska je dobila novu vladu, socijalisti su otišli u opoziciju ali Blumova vlada ostavila veliki trag. S druge strane imamo iskustvo Bluma i francuskih socijalista koji e, jedini u Europi u tom trenutku prije svega zbog pritiska susjednog rata u Španjolskoj, odnosno građanskog rata sa Frankom, u kojem se pojavljuju Njemci i Italijani na Frankoj strani, a međunarodne brigade na drugoj, prihvaća komuniste u Pučku ili Narodnu frontu. Kad dolazi na vlast, on ima opet nekoliko radikalnih poteza koji opet mijenjaju praksu Europe. Prvi od svih danas to djeluje potpuno nepojmljivo, osim naravno u SAD, jest uvođenje godišnjeg odmora. Postoji prekrasan dokumentarni film o tomu kako na jedan put milijuni Francuza imaju dva tjedna, i francuskinja naravno, imaju dva tjedna pred sobom da ne more raditi, biciklima, kolicima, idu nekamo okolo na izlete, glavinjaju ne znaju što bi, nema turizma u modernom smislu riječi, još postoje samo, ne znam, Nica koji dolazi, Hotel d'Angleterre, dolazi nekoliko bogatih engleskih familije, ništa više. Dakle, nema priprave za to što je ovaj uveo, ali je uveo i tu više nema natrag. To prihvaća nota bene i nacisti. I odjednom imamo Europu koja se počinje navikavati na to da u jednoj godini dva tjedna se ne radi, a da je to plaćeno da ne bi bilo nesporazum. To su Potezi koji danas djeluju benigno, ali predstavljaju fundamentalne promjene u svijetu rada i u životu ljudi u jednom dijelu Europe. I pokazuju da su engleski, odnosno britanski i francuski socijalistički pokret učinili veliku stvar u Europi, dok je švedski bio na neki način pričuva ili rezerva oni su stvarali u nekakvoj vrsti splendid isolation, iako se to inače pripisivalo ta bivanje po strani Britancima, oni su zapravo bili po strani. Stvarali su jedan set vrijednosti, uveli su, to ono što je poslije drugog svjetskog rata bilo jako važno, socijaldemokraciju na vlasti kao normalno zbivanje, ne kao izvanredni događaj, sad će šest mjeseci ili dvije godine biti socijaldemokracija na vlasti, pa ćemo ih onda skinuti, pa ima opet mira deset godina, nego kao redovni čin političkog zbivanja u jednoj pristojnoj zajednici. To nakon drugog svjetskog rata postaje praksa i Velike Britanije i Francuske, više sa predsjednicima nego sa vladama, ali svejedno, i naravno prije svega Njemačke nakon Bad Godesberškog programa kad se socijaldemokracija okreće novim vrijednostima. Na kraju drugog svjetskog rata britanski premijer Winston Churchill Europu je usporedio s kosturnicom i tlom pogodnim za širenje svih vrsta bolesti. To je bio rezultat šest godina dugog rata koji je odnio na desetke milijuna života. U toj Europi rat je puno toga promijenio. Jednu od promjena ovako je opisao povjesničar Tony Judd u svojoj posljeratnoj povijesti Europe. U jednom su se svi slagali, pripadnici pokreta otpora i političari, u davanju prednosti planiranju, katastrofe međuratnih desetljeća, propuštene mogućnosti nakon 1918. Velika depresija koja je uslijedila nakon kraha burze 1929. Pustoš nezaposlenosti, nejednakosti, nepravde i ravnodušnost laissez-faire kapitalizma koji su mnoge odveli u autoritarna iskušenja, drska ravnodušnost arogantne vladajuće elite i nesposobnost nedorasle političke klase, sve to činilo se bilo povezano s potpunim neuspjehom da se društvo bolje organizira. Ako je demokracija ponovno trebala funkcionirati, onda je ona morala povratiti svoju privlačnost, ona je morala biti planirana. Kada je završio drugi svjetski rat, kapitalizam je bio diskreditiran. Činio se neuspješnim, nesposobnim i odgovornim za rat. Britanski povjesničar Alan Taylor je nakon drugog svjetskog rata napisao. Nitko u Europi ne vjeruje u američki način života, to jest u privatno poduzetništvo. Ili oni koji u to vjeruju, Poražena su stranka. Stranka koja čini se nema puno više budućnosti od Jakobinaca u Engleskoj nakon 1688. U takvom svijetu socijaldemokratske stranke počele su izgrađivati socijalnu državu ili državu blagostanja. Socijaldemokrati su postajali vladajuća stranka u nizu zemalja. Najspektakularnija pobjeda bila je pobjeda britanskih laburista na izborima 1945 govori profesor doktor Žarko Puhovski. Negdje početkom 40. kad je rat već u punom zamahu, postaje općim mjestom da su Krup i veliki kapitalisti njemački doveli Hitlera na vlast. Dakle, da su, a ljudi jako vole teoriju zavjere, u svojem pokušaju da spriječe radnički pokret, da spriječe liberalizaciju i tako dalje, odabrali kao svog igrača hitara, onda ih on više nije htio slušati, onda to opet čitava priča o čarobnjakom, učeniku i tako dalje. Pa onda malo djelovao ovaj protiv njih. To je priča. Realnost je međutim sljedeća. Sve su velike države u ratu, koje nisu bile okupirane, koje su funkcionirale kao države, dakle, i Njemačka, i Italija, i e, Velika Britanija, i SAD, provele radikalno podržavljenje onog dijela ekonomije kojim je trebao za ratne napore. To je najveći šok izazvalo SAD, ali se nastavlja na Rooseveltove pokušaje sa New Dealom. U zagradi dodajem ne mali broj kolumnista, kako bi se danas reklo, odnosno kritičara u novinama i drugih političara, i u tim trenucima sredinom 30. godina Roosevelta nazivalo fašistom. Jer su smatrali da podrž... ne možete reći, baš reći da je komunist, ali podržavljenje koje nije praćeno komunističkom ideologijom je eto fašističko. S druge strane, naravno da je Sovjetski savez bio podržavljen, to je bila njihova koncepcija. I ispalo je A, da su oni kao takvi, kao podržavljeni pobjedili. B, ispalo je da se ljudi kroz tih 5-6 godina navikli na to da ministarstvo određuju koliko će se čega proizvoditi, šta treba za avione, šta treba za brodove. Amerika uvodi prva tu koncepciju e, serijske proizvodnje brodova, takozvani Liberty klasa brodova, serijske proizvodnje aviona Dakota – kasnije DC3 iz toga nastao, koji su bili mogući samo pod pretpostavkom jake centralizacije. I sad se čini, dakle, em su se kapitalisti koji zastupaju slobodno tržište, dakle krupni kapitalisti osramotili s Hitlerom, em je sve funkcioniralo do pobjede, tako. Poštovane slušateljice i slušatelji, slušali ste povijest četvrtkom emisiju obrazovnog programa Hrvatskog radija. Sljedećeg četvrtka završit ćemo u priču o povijesti europske socijaldemokracije. Današnju emisiju za vas su pripremili. Tek čitao Ivan Kojundić, emisiju snimio Tomislav Vedrina, a u rediju i vodio Dario Špelić. Lijep pozdrav i do slušanja.